moro-moro ngajak kawinan aku turung duwe penggawean kemanten anyar gelek kekeran klambi sito kurung rombengan salah dewe eh eh tan gotong royong sa masalah kerukunan dolor pancen ditingkatno uripe aman tentrem tukar patuh जा tiap lan ayo sing lincah ayo manfaat no lingkungan alam Ae Pokok lancar ekonomine masih no kutho nek gak nyambut gawe iso tele tele critane arek brai kembang kaya dara dorong duwe pencak Sopo sing guyang-guyu dicak kenalan durung sepiro wis sumpah sumpah, mulo sepedan Nyalor ngedol wirawiri oleh kenalan liya barek sing jisik lali kepethuk gak nyopo sebab wis oleh ganti sebab arek luwe kaya sing saiki lanange tepak arek sing pengalaman pacar gantak ganti wis dadi kebiasaan arek wedok gak ngerti cintai kadung aja menjalam tak kepethuk sedina mumet kaya kitiran bareng krungu arek lanang kabeh kawinan arek wedoke koyang payengan saking gak kuwate jungkel no blumbang ambekane mampet akhire dadi arwah gentayang ayo tapak muka pengen ayo biasa ya lagu lagu lagu ayo mulai warahmatullahi wabarakatuh. pinter sembarang nurut komandolan unik kendang sepunuh kepintaran ngerti karepi sing kuwi budal esok muli esore wong pedesa itole pedesa paling entek limang atusan karene masuk kantong gerakan aku tau ngalami tuku pedes tak jak ngumiti caca ucul mubel roti roti nenu aku boleh nampuin apes awak gak kawan-kawan kantine pedot payung etan aku kesrempet cicang petang dino leyan duk karep namung semanten sairan kula sairan boten borong Iki njaluk rawon. Iki suwe-suwe mumet aku iki Iki mang yo gak karo-karuan rabani, mbok mbok dadi mbok mbok. Nek adek guru oleh persenan berarti dadi ngono. Nek galek persenan ya tahun baru iku. rusak rusak. Loh, loh, cari yo apa tanduran koyo ngono seneng ya. Iya iya. Ora ana desa iku ayem. Pancene enak dadi wong tani. Ayo. lek esuk ya jam setengah 6 sengenge kait metu ya, Hmm. Pitik metu ya. Tanduran ketoke kaya koyo gano angin, kaya gano gano udan, koyo gano dhuwit Kaya iya. Kok malah nang dhuwit-dhuwit. Nah iya. Cuaca ya tik cerah. Nah iya. Kadhe wayah kate marip ya, Heeh. Wong teko sawah nggo muli sapi dhewe-dhewe, mbok pacul. Adis masih adem Suatu saya itu tuh omah sego pecel, hmm. ya. Nunu pohong. Ngombe banyu kendi. Maru metu dikeper uang wah. Lho, sing gak enak ya iku lho. Lah apa? Dikeper uang iku sing gak enak. Aku ya sedikit buyon. banyak saiki ya memperkembangno pertanianku. Iya, iya ya. Bener. Cuma tanahku iku mbok tanah sangar mbok ya apa? Mbok tanah longsor wae. Gak. Tanah apa? Nek longsore gak longsor. Oh iya. Cuma iku kadang-kadang nek tanduri pari iku penghasilannya kayak sememuasno. tanduri tanduri pohong pohong ya woy gak bisa gede-gede rencana aku jangan tak tanduri kacang asin nih <laughs> kacang asin gak iso jokul kacang kadal kok oh, ngawur kacang asin kacang brol kacang, kacang brol ya tanah itu banyak nih judu-juduan kadang-kadang judu pari mm kadang judu dele iya iya terus judu jagung ya judu mm. didol ya no iya. itu ada judu-juduan banyak judu duyang no barangnya <laughs> Sakone ya tanah-tanah sing gondol ditanduri. ditanduri. Nah. ini nambah penghasilan iso nyegah bahaya erosi. Mm, tanah sing kosong ayo padha ditanduri mbok cocoke ditanduri apa-apa jambu mente. Ya, ya apa jeruk jeruk kikit. Ya. Apa tak manfaat das tanduramu lho? Apa tak gedang kelopok ngono? Jeruk iki jambu mente. Nah mulane lek saiki apa sing tanamu sing sewu dah? Heh, tanamu. Ndi ndi tanah, wong aku nundut. E. Aku sik ngono Cik, golek mana jangan. kau kon kok duwe rencana pe nenandur sih lah. Lho Kak, tinggalane bapak. Panjen oh. di diserano aku cuma aku lak ngluyur nang kutha. Besok lek mulai tuwa nang desa. Ngono ta, dadi iya. kono jagane. Ngono jagane ya. Lagi omai asu loro jan. Wah. Iki ngoninganmu ngonmu ya. Ya jagane didol iku. Hmm. Kon iku lak nasi lah <laughs> nyuka kak nek tangga-tangga iku. Lho nek butuh tanah ya ana nggon kula, nek kanggo sak panggonan ngono ae ana pancene. Pirang meter kira? Gitu. Ya sak cukupe ae untuk kuburan niku. Nek kanggo sak pendeman kanggo kon ngono ya ana nggon. Wis ngenteni awakmu dhisik. <laughs> Ngawur ae. Eh, panjeni ya ojo lali ya. Ya mirengno siaran pedesaan. Lha iya Iya. Ya opo sih carane tetandur olah tani, olah tanah isane tanah ku subur. Isane subur dicelokno dulgani. <laughs> Anjuk mas dulgani lah opo. Subur ku isane uripe ku anu tanduran niku gampang lelorong. Nek takon subur. Iku biyen ku ya kok tok, alu-alu ngono cuma jane nek kepengin waras eh obat ana taun tali aspro ya kak iso kok boleh mblakar nang karang-karangan sini dari eh, kapan ngobati tandur iki sane subur ya heeh iku golek bebet sing apik lho bebet iku gak iso apik lho bebet iku bojone subur Bebet iku nek ayu nek ayu, nek macak lak mesti rambut iku diponi ra. Iya. Terus ati kupingi ditutupi rambut iku ciri arek kuping lak. Ilang situ are. Ngawur ayo. Gak lah apa. Makane nggo darek wedok saiki delok-deloken. Ngomong nah, tanduran nyanyo karek wedok niku. Wah, masih wong wedok cek nemen niku. Tanduran. Isane tanduran gak dipangan wereng ya. Iya. itu kudu dikelilingi. Mulai jam 6 esuk. Kami pendak jam 6 esuk. Lho, lah gak turu-turu aku lagi ngelilingi sawah terus. Lah ya nggo gongseng. Mumet-mumet. Sing akeh ku omete Gus lho. Jare ngene, nek keterangane teko iki lho, teko pertanian. Iya. Sawah iku kok ngono kei pagar plastik. Heeh. Mm -mm. Iya, terus tak kei pagar plastik kan nak. Iku sik gak tambah nyengkir tambah kerasan. Lho, lah peno gak ono sisiane. Eh, lek pagar plastik sisiane jape. Lha malah golek tegesan iku lho. Mulane saiki sing penting, lek hmm. ono siar-siaran ya. kudu diikuti sebab iku mbak kemajuan. Oh iya. Wong tani kudu maju. Oh, ana wong sing wong tani gak maju. Apa? Wong tandur. <laughs> Mundur. Iya lha lek maju lak rusak kabeh tandurane lho. Lha iya. Ini rencana aku ya kula ning omah sing tak tanduri kates. Kates. Kates tomat. Oh iya iya. Terus mengandung anu ta? Mengandung gusi. Mengandung gisi, ta? Iya. Nah, gusi iya. Oh gusi gisi. Sebab jare ana perbasan empat sehat lima sempurna. Nah, itu ya, ya perlu sih loh. Termasuk tumpang sari barang itu. Mm -hmm. Jadi di samping awak dewi ini nandur pari, iku nak lereng lereng aneh nek iso ditanduri kayak godong-godong ancang-ancanganan nih. Iya, iya, iya. Kayak lembayung. Mm. Yuyu iya, iya, ya. kudu dindakno, yuyu yuyu ku penyakit jendak no Lho iku tanggungannya weringsang iki gula. <laughs> kenapa apa kan bagai bagi iya barang. Iku termasuk omo dah. Oh, Palang iya. sangit walang sangit barang. Iya, nek walang kekek dikembangno. Ya. <laughs> Iku sebab oleh walang kekek. Eh, walang kekek iku ciptaane wal jinan iku. Lak nyanyian bulan. <laughs> eh, kono digolek basman. Basman ta? Sutumu gak tau bayar. Iya, langsung iya. tuh gak tau bayar. Lah kapan kapok wong ya, ya apa wong. Iya, sembarang wis murah nek dodol iki Sak hmm. enteng ate diukur-ukur diongkrok-ongkrokne sego. Hmm. Dodone dikai. Jaine petik tak delok kukune gak ceker petik koyo garangan lho, Pan. Mosok petik ceker cek gedhe ini. Wedhus iku wedhus lho. Kadang ngladak kok golek luwak iku. Ku nang dicampur-campuri rek. Enggak hmm, sih, enggak pas malam. Oh, iya, apa iki? Waduh, kocomotan kayak kucing. Kono jatik peringas-peringis. Kono jatik mengambil kesempatan yang aku lali. Oh, tidak. Ngerti ya? Ah, ah, ah. Tidak. Aku nyambut gawe bodoh. Bahasa Indonesia lho, Bas. Ngene keplecuk wis keliru adanamu dhewe engko. Sebab aku nyambut gawe ngono rek ya, yeah. kanggo keluarga. Dadak kono kalau perhitungan mampir, mangan bersual-bersual, brutu papat kontekno. Eh? Perasaanmu ya apa perasaanmu? Mangan apa? Sapa mangan sual? Lho. Ya, apa? Lah mangan bersual bersual tanpa perhitungan ebo. Eh, rumah samu gak ada duit ini kelam warung diandoi kok muring-muring lah enak sih sing lho anane ruming-ruming, <laughs> anane muring-muring sebab pun gak bayar utang semoyo, utang semuanya bayar lho nom-nom ini kok jaga kensi lah mangan cuy itu kudu bayar padu ayo padu ayo dikon padu ayo aku utang pira sih lho utang pira pira lah bilang mangkok kalau nak tutup eh, mangkok totalannya pira totalannya sak mangkok yang mana ngantus Ya, Kok gitu pira? Gitu pira? Ya, gitu setengah. Iya. Lah setengah. Iya. mending tak jangkep jangkepane sudah di 2000 kan dulu mah Kalau nglontok. Ngawur ae. Wong marung sing sume cok besengut. Ya sume ya sing iya. mesum ya sing memeh Ayo, memeh, memeh. Nememeh nememeh. Iya. Rasamu. Mulai wis teko prejengane, Aku rene iki gak guyon. Oh temen. iya, temen rek ketara meduntung iki. Ya gimana? Iki lak cara menungsa lak muring-muring sange lak cecek putih ta iki. Aku muring-muring kon banyoli. kon banyol kon tok iso banyol iya kon tok iso lucu masa kon iso banyol masih ki yo king lawak riki oh iya iku dange banyolan Pak Sumani tapi king-kingan rumang samu ayo ngaur iya sih tak banyolan ini sih dah gak iso iso kon banyol tak no ini lho pas oh. apa wong nage kok secara perontoan Anak lu gak mentolo, mentolo ku teko omongane. Lho anane perontoan sebab aku ki bondo rek. Lho ya nage secara sopan, riri. duit iki kaya apa cutul duit 350 tuh oh, ono ta lha oh, aku ndek welas omongan peneng ngono oh, tak kei ba belajar iki tak kei suran arek kasar yo ngene iki lho ono bakul ditaboki wong tuku ya perkara omongan ngene suran arek belajar mring iso jembes muta yo ngono kaya garangan ah, coba coba ngomong ngono ah, ngomong ngomong sing eh. halus sapa lho cak basemah waras dik Waras ya. Ya keluar kamu kapan? Ya, wis padha waras. Anakmu? Waras. Hmm, iya ngene ae. Ya apa? anak aku rene iki mang <coughs> ana rembelune. <coughs> Iki lho ana metuntung. <coughs> Aku rene mang ape igo. Perlu ta? Iya. Oh ya ngono sing genah. Perlu apa, Mas? Anu iki lho siut. Oh, siut siut. Masuk karo siut kan. Apa siut? Udel. Oh, karo siut karo. Ah, iya, udel ya, takon udel. Iki lho biyen iki lho. Apa utang? Nah. Iya. Piro? itu nanti saya ikut hmm, oh, bener tage kan? iya oh. ini iya. tak yang iba iya di hari ini saya gak ada sepuran ya oh gilu sakit nih tamat sepuran kalau sana wajib nak wang nyile balik no nah nak wong utang semua aja nah ini kasih nyawa iya mau iya wis kira-kira tahun saya usang ngatus walung bolu walu tak kayak semua ini kan lah. aku Ayo, situ iki, situ iki ayo. Coba iki ceketer kon riri. Heh, dhuwit ta lo. Lho, sik sik. coba. Oh, jawab kon sekuen iki. Coba gelang coba. Ora sik. Apa sik? Kira-kira ista dinyang pira iki? Lha iki tau dinyang 15. Oh, iki kira Iya, iki pek 20 kok tak dinyor peno oh, ya. Iki yo, apa Kok boleh mumet kaya kekean ya, sik kon Oh, nyaur ta. Lho, kon laki ki nagih lho. uang yang keluar dari saku saya sendiri. Iya. Diserno nang sampean. Iya. Sik sik sik. Lho, lak ngono. Nah, iki arek lanang blater hmm. iki. Apa iya. mau metai ta? Kok mumet. Kok mambu si arek pisan nek kandhane. Ae ta lho pancene temen gak tumen gorowan. Temen gak duwe iya. belas, temen gak duwe. Lu gak duwe ta kon. Gak duwe lah. Kon gak duwe ta kon iki. Ya temen gak duwe. Wah, wah wis wis sapa rek kon rek. Lah wajib nek apa sih? Aku iki nagih, aku iki nagih. Dadi aku iki perlu menetake. Iya. Tiap utang menetake. tiap utang menetake. Iya. Lho, kuwate sing nyauri, Bas. Iki apa iki? Lho ana nagih kok ndu utang ri. Wah, ndu ablek wong sing ndu utang wis lali sing utangno kok jeling Kowe yo belajar lali titik ta. Aku saiki takon. Iya iya. Anane utang sebab gak duwe. Anane penuh utange. Keluwian. Ah wis luwe ya ditage. <laughs> Iya lah kok nagih. Bebas ta. Kon ku enteng sing kene kuwi. Waduh sak pulpen gak iso nulis. Lho jangane nek blonjo iki apa? Nek nulis dikurepi. Lho. Iki lah kanggo sing ngintip iku. Kanggo ngelungi tanggalan ono pemponan. Wis saiki ngene ae. Ya. Aku gak buka kesempatan. Iya iya. Detik iki jam iki. Hari ini hari kiamat. Hmm. Pokoke kon iso nyaur apa enggak ngono ae. Meni meni meni. Oh, entek meni ini lho kula. Aku tak anu ngeblok dele dhisik. Ndok dele sapa? Ya, ya delene tangga-tangga tak geblokane. Oh, boro ta? Boro. Oh, ya iya. wis karuan ya. Meni ya aja iya. tutup lho. Iya. Jam siji bengi aja ya, tutup. Tutup lah bengi ya tak kon iku. Jam piro jam piro jam piro? Oh, tutup jam 9 sore aku iki. Jam Iya. Jam 9 tet aja tutup. Lah iya, tutup tak obong warungmu. kamu ngono kan iku nyaur tang ngancam kon iku. Wong janji sing temen lho lho. Tak ngono dalpar basmah ya. Pokoknya selalu suloyo terus terus kapan putih utangmu kan? Ya. Temen tak tuturan nih Bas. Hmm, iku potong ayo, ya, kon tak iya. tutur tuturane kan. Kon sampe nyaurmu kon? Aku ya mene ambek tolor rono aku ngetero tolor doa. ae. Lho ngetero kon gak nyaur. <laughs> Dan aku aku tekan ya wis apa boleh buat. Pokoknya mene rono loh kon lho ya. Ngene wis nah. mari Ya apa? Rambutmu lak dawa. Gue hmm. tak potongi gue dipotong biru. Tadi tak potongi ya. tadi tak sanor aku niku. Iya, es satu apa potong ta Oh nak kisah ekstra. Wis meneh meneh oh, meneh meneh. Wis ta meneh. Temen ya. yo ya, wis esuk esuk lek ya, luput meneh wis tak ngomong paling yo ya mben lek luput meneh. Lah mben. Ya lek mben yo kane mben dawa peke. Enak ndek ya yo kupat ae. Iya rono-rono, karena rono bojomu aja turu lho. Iya. Turu sampul samono penuh tagih. ngancam aku lho. Kena iku desa mono penuh tagih, kena iku tolol lho, berapa ratus ribu. Coba nok panceng iku. 200 iki lho, sampe saiki gak dikeki iku. Awas meneh tak tani Ya, kon awas kon. Anu bro gong kok kake tok gong to. <laughs> Wis karo <laughs> Wah. Ayo lah, lah. Ya, ya. Heeh. Eh, ojo banter-banter ngomong tarpan mu dublek ta aku iki. Iya, ya, kok tak jupuk kacamatamu oh. kon kok kapan. Kesempatan mau kepenuk. <laughs> Goblok kuwi. Angkal ya. Wit muleh nggo peking ngono. Lah, sing salah, sing salah iku kon lho. Lha Wis seru utang ditagi muring-muring. Ya kak muring-muring wong gak duwe lak semoyo ari. Semoyo kon ngenteni panen barang. Lho lho. Apa? Apa? Apa penas sing kari iku? Anu kacamata kacamata. <laughs> Kacamata. Hah? Ada kuyon ada kuyon, ada kuyon lho. Lah penas gawe apa? Penas gawe apa? Kuyon gun pari kena. Eh, iki wong ta jaran iki. Oh, manusia. Wong lali kacamatane, wong kacamata digawe. Oh, iya rek lali. Oh. Kok kacamatawan kacamatawan. Eh, wis semane potongan koyo kupat iki. Damai itu yang biasa gandengane menayah ya. gandengan munaya masa oh, munadi ya munadi para eh, wis ojo direken masalah utang dibulet-bulet ae mbah mas pasti pancen nah, ngono gak isanan jero ne gak isan tapi wong gak loh, lho wong ki ngomong utang ya utang nek njaluk njaluk wis kanggo kon ya apik akhire wong kon ya durung nyaluk kon dhewe durung iso ngelokno kancamu ya apa njagakno penghasilan tani ya durung wayahe panen iku dan udan wayahe tandur enak ya apa Barung Basman nak pinggir kali ya. Heeh. Hmm. Anake yo banyu tuku kidul dilek nek kuwe. Lor telok dibendung. Lor dibendung. Ya. Lah ya. kalep warung ya. Ya bah banyak kapok. Engko yo lek kelep lak terus dibedel lah. Lak hmm. katut ta iwak-iwake. Dinten nduk iso. Diseseri. Mangap awak dhewe ya. Lho, <laughs> omong ngamuk kok niku. Aku lek bojone basman gak iso. Saiki sing meneng basman lek bojone ngono pun tadi gak daya terus sama mangan-mangan riki Iya, kaya isaran manyen. Oleh telung dino mangan di celatu oh, Usung-usung kancane ae iki. <laughs> tani kalem buri nyengak. Panjene tandang sumyang bojone Iku lak tandang sumyang. Tandang yang. Ngomong cedak-cedak tapi gak iso. Ana ah. paribasan asu galak lho. Iya, iya. iya. Asu galak. Iku terus ya apa? Terus ya apa terusannya? bahasan asu galak terusane ya apa? <laughs> Semani menungso asu. Eh, ini lek krungu wong mesti bali. Tenan, mesti ngene lek krungu lek bali. Bali diantem isi sen. <laughs> Asu galak gak nyokot. Yo, jar jar jar jar lu. Hmm. Iya. Dianggap wis sepi mamring wis dianggapkan apa-apa. Iya, awake dhewe iki sampe ngolor waktu lho. Mau hmm. wae. Oh, lek anjane engko gak ono ayo guru kemangi. Kemangi oleh rong rong ranjang. Aku sing setorno nang Basman. Iya. Loh. Eh, jadi terno lo kemangi keman lo. Apa? Enggak aku tak usaha lomba metrasi. Hmm. Kali golek lele ini nanti penyet. Mau, kanggo nyecil ori. Lomba ae dideplok dikek banyu yo. Lek itu orang basman, basman disemprot. Seret ngono ya. Disemprot basman ya. Yuk gak nyaur lho, wong nyaur ngono. Kalau boleh, Bale, Mas. Kromo boleh. Gak ngono karepmu ya sih. Tadi kok gak nombel ngeri sih, Bas. Sendok enak kon sih. Nagih kok balak-balik. Lah iki mari tuku jeruk pecel kon lho. Sing ditagih gak kuwi. Wis tak omongi meneh jam 09.00 sih kon. Aduh. Bali ae. Kok kok plak-plak iki kan lho. Jam 09.00 gak arti jam 09.00. Iya, tapi iki mari tuku jeruk pecel kon lho. Tadi balik mau liwat kene lho. Ya apa jeruk pecel iki lho. Ya anakmu. Jeruk pecel gak Aku gak iso nyicil dhuwit ya mbok tak cicil pandan ya mbok. <laughs> Gak kok aku cicil pandan lho gaya apa? Lah kok nang mbotono kanggo wangi-wangian tak tak cicil. Nek hmm. gelem ya pandan Mojosari ku gawon kabeh. Ora pacet ya. Iya, ora pacet ku dadak. Oh. Kalau oh. omongane gak temen genap blas. Ngecek wong setune mamburi. Mambu setune. Ah soto gak mambu ku durung mateng. Mambu besar-besar. Eh, orang pesen nek nono dodol kagak, wong. Ulun gagak. Ana, oh, ana, iya, ana. Tapi duduk gagak. Gagak. Duduk, duduk gagak. Ono pesen tuku gagak. Eh. Ayo. Aja manuk gagak. Iya. Gak lek gagak kan lek manuk cimblek ono. Ono oh, bak uwak pisan. Iya, Ri. Sutune campuran gagak bareng dilebokno. Sik dorong. Akan datang sik dorong. ya. Ana pesen cocok gagak kagak lho. <laughs> Arek kok kritisan duwe manuk. Manuk sing mengandung minyake mengandung hormon. Iya. Iku setorno manuk apa kon duwe, Man? Oh, Ana aku duwe. Manuk puyu. Manuk puyu. Eh tak jangan nomor aku nagih rek ya. Ini sing jam 09.00 ya. Jam 09.00 lho. Aja kon pura-pura tidak tahu. Bisa manuk puyu ya, Mo. Oh, tak puyuh puyu Bas, bas, bas, bas. Apa? Apa? Manuk bapak. <laughs> Oh iya iya. Iya, Bas. Iya. Manuk puter, manuk puter manuk eh, bapane Kartola duwe manuk puter. Manuk puter ngono ya gedhe ulune, tapi gak ono. Kok kon dikotak mawur. Oh, ya didel ulune tok, dicampur dodol aku. Kayak kemucing ah. Mawur. Lho iki lah ngene ta. Kok ono kok ono. Ora pegel ladeni kon. Aku dodolan tak nongkon. Dodolan koyo ngono sik kepen dhuwur omah ting gluantong. Yo. Nek gara wong ngandhok bali. <laughs> Ya segedan siwer. Eh, ayo nyambangi sawah nih. Ngono ta? Iya. Ayo, ayo. Oh, bareng-bareng. Ayo.